Delphine Hakizimana ari mu buhinga bw'ivyuma reka twese tubaramutse tubahe nikaze mu uyu mwanya w'amakuru nayo tukayahera kuri zingingo nkuru nkuru umushikiranganji wa mbere yarasaba abanyagihugu kutaja mu bibanza bikoraniramwo abantu benshi iyo bidakenewe yabishikirije aho yashika kuraba uko igikorwa cyo gupima abantu umugera wa covid 19 kiriko kigenda hariya ku kibuga ca ETS Kamenge Mubano hagati y'abanyamigambwe nyuma y'amatora yo muri rusama ntubonwa kumwe mu ntara ya ngozi muri komine ya kiremba hagati y'abajeje intwaro hamwe n'indongozi z'umugambwe cnl abambere babona ko ibintu byifashe neza abandi nabo bakavuga ko gutotezanya bigihari nk'uko biri ku yose ya kabiri haributsa n'andi y'amagara y'abantu uno munsi tukabayagira ku ndwara y'ubukarabe bita vitiligo mu rurimi rw'igifaransa iyi nayo mbegirangwa n'iki ni mukanya kanya mu sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro reka tungire tubaye ikaze muri aya makuru duhera mu bijyanye n'amagara y'abantu umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yasaba abarundi kwirinda gukoranira mu bibanza bikoraniramo abantu benshi atamvu zihuta zibitumye yabishikirije kuri uyu wa kabiri aho yariko agendera kibanza ca ETS Kamenge gipimirwamwo abantu umugera wa coronavirus Alain Guillaume Bunyoni agashimishwa n'urugero abarundi bariko bitabira ko ivyo bikorwa eh, tumumvirize twagomba rero duhamagarira abenegihugu b'abarundi yuko imbere ya byose na hose kwitaho impanuro n'ingingo zafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo bashobore kwikingira icyo kiza haba mu gukaraba n'amazi meza n'isabuni haba mu kwikingira na cyane cyane mu kutadugana canke waje mu bikorwa byotuma bo kwanduzanya aho turabahamagarira kwirinda amakoraniro atari ngombwa baramutse baje mu makoraniro ari ngombwa naho canke mu manza ziri ngombwa bagaheza bagafata uwo muco n'izo ngingo bakazishyira mu ngiro zo kwikingira ntibanduzanye kuko ikiza kugira ngo umuntu ashobore kugituza ingingo za mbere afata ni ukucikingira kugira ngo umuntu ntiyandure kandi ntiyandure gira kabiri turahamagariye n'ubundi uwo wese agikekeranya yuko atokwishinga atakaza umwanya yibaza ngo ngo ngira ngo ngo ni nyonka isanzwe abandi nabo twarumvise bari baranebwe bakavuga ngo ngiyo bagiye gufashwa na muganga ngo babafunga iminsi myinshi bakamara iminsi myinshi batidegembya bamenye ko amagara ari amazi aseseka ntibayore uwo ari we wese rero kugira ngo yikingire akingire umuryango n'igihugu yitabire aka kamo kugira ngo dushobore koko gutuza kino kiza turangije rero twipfuriza ababenegihugu bose eh, baje kwipimisha n'abandi bazoza mu nyuma y'uko Eh, bubandanya gukurikiza impanuro bahawe basanze bakomeye bakarushirizaho kwikinga no gukingira abandi basanze bagwaye naho bakafata eh, nka nkama uko muganga azobabwira bwiza kubyifatamo n'imiti bazobaha Alain Guillaume Bunyoni ni umushikiranganji wa mbere tubananye n'ano makuru impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi ari mu gihugu cya tanzania zimenyesha ko zibayeho mu buzima bubi kuva leta ya tanzania ifashe ingingo yo kubatahukana mu kiringo kitarenze amezi atanu bamwe mu baganiriye na Radio y'isanganiro bashikiriza ko imfungurwa zagabanijwe muri ino minsi bakongera ko hari n'abantu baguma bahagarikwa n'igipolisi cya tanzania mu ijoro ngo ntibasubire eh, kuboneka bagasaba leta ni n'iya tanzania ko ozovuga na zigatorera umuti icyo kibazo ubu nyine ntako tumerewe turi ngaha turatekereje tutegere nyine ingingo nyine leta izofata ko yatubwiye ko mu mezi atanu utegerezwa no guhunguka vya nka vyakunda kuvuga rero ubu yabandanya ikoresha ingufu nyine kugira duhunguke nyine aka nyine agatorezo karabandanya ubu nyine mu bwa misi nyine duca tubaho nabi mu ncamake n'indya barazipfungujije bakenye ntica ntisize nyene nta soko ibandanya irema kweri barasambuye ntiwomenya n'ahantu higeze isoko amaduka barasambuye barabomoye n'abandi tunyanya cyangwa udusogoro twose barasandaje ubu nta soko nyene rikiho nta n'ahantu umuntu yandira isogoro leta ya tanzania y'u burundi ico twosaba dusaba yuko botwubahiriza hanyuma nyine tukaronka ingene dusuma bakubahiriza nyene amategeko ajejwe impunzi bakareka kuyahonyanga Turabye uko bimeze ubu ntibimeze neza cyane rwose batekewe n'ubwoba kuko turifuza kuba twohunguka ariko uburyo ntiburatunganywa neza mu ncamake ibihano tubona yuko umenga byatwemereye hari abantu baguma bafatwa mu ijoro kandi ugiye kubarondera ntibabona hari urekugwa uwo munsi nyine agaca agafatwa urumva bitoroherejwe mu ncamake afatwa n'igipolisi cya leta tanzania ntibicare hamwe bumvikane hanyuma nimba iyo dokimentasiyo ya tanzania izatora abantu mu ijoro izasubire kugaruka gutora abantu mu ijoro hanyuma tugiye kubaraba tumenye aho tubarondera kandi tunababona aha hino iwacu hariho umuntu wajejwe impunzi muri tanzania yaraje hari ku munsi wa gatatu w'indirangiye aza kutubwira ko dutegerezwa kwiyandikisha kugira ngo ariko ngo ntibatwirukanye ku nguvu abo rero akaba ari bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cya tanzania mu kanya turabandanya n'ano makuru isanganiro inama isumba ingimba ubuyobozi bukuru bw'ikigo trako gitanga impapuro zerekana ko iyi modoka zikomeye bumenyesha ko ubwama bwongereza iminsi abafise imodoka bishika impapuro zabo zigateba gusohoka ubwo buyobozi bukamenyesha ko buri ko bukora uko bushoboye kugira ngo butorere inyishu ingorane z'ubuhinga zituma izo mpapuro ziteba kuboneka mumfura nkundagije imana umuyobozi mukuru w'imfatakibanza agasaba abajejwe umutekano wo mu ibarabara gutahura abunguruza abantu baba bafise amahosi babongiye ko iminsi tumumvirize iyo ngorane turamaze kuyibona abanywanyi batrako bamaze kuza kubivuga ngaha twe icyo dukora ubwa mbere cyo tubanza kongerereza ikiringo ako kajya karisi baba bahaye kamara ariko rero uretse kubongereza icyo kiringo turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo izo ngorane z'uko kajya karesi gahera idokima barondeye itaraboneka bive mu nzira twarashoboye gukura mu nzira ikibazo kihari cy'uko bwa mbere twasaba bene ko eh, ako karesi twakongerereje iminsi ntikaba ko manyanga akaba ari ibyo turabizi ni ukuri birashika kubera iyi sisiteme turakoresha ni nshasha abakozi ntibaragera ku rwego twavuga tuti barayimetiriza iracyafise rero ibyo kumenyera ariko twibaza ko bigenda bitera binyaruka kurusha ubwa mbere uretse ibyabaye mu mezi ya mbere batari bwamenyere na gato vyatevye cyane ubu ibishasha vyovyo biranyaruka twifuza rero yuko twoshika ku rwego rw'uko noneho umunywanyi bitaba ngombwa ko agaruka ko muri ijya minsi tuba twamuhaye kandi ihera twamuhaye icyangombwa cyiwe yaje kurondera nicyo cyifuzo nibyo tuba turakora tuba turakoresha byose kugira ngo ibintu byose uba hari inzitizi zituma impapuro z'umuduga zitaboneka mu mwanya umara kajya karesi ziveho zose ivyo rero Mufano Dagijimana umuyobozi mukuru w'imfata kibanza mu kigo Trako abishikirije inyuma yaho bamwe mu bunguruza abantu bavuze ko ikiringo co kuronka igitabo ndangamuduga gihera batararonswa ico gitabo nayo agapapuro bahawe bishika abajeje umutekano wo mu barabara ntibakemere mu gisata cy'umutekano naho abanyagihugu bo ku mukuru wa komine musigati mu ntara ya Bubanza baraye ntibuca bivuye ku masasu yahumvikanye muri rino joro ryakeye isaha zitatu zirenga gato nk'uko amakuru avaho imusigati abivuga ico byavuye ko ngo ni umunyagihugu yakubiswe na komiseri arongoye igipolisi muri iyo komine gushikaho atawe ngo nawe ico yamuhoye ngo yamwatse isakoshi yari afise arimwima niko guca bafatana kiruko ishaka Gervais amaze kugwa hasi abanyagihugu baciye bashwa baduka bagomba kwihanira batera n'amabuye ni muri ako kaguma abapolisi ngo baciye barasa hejuru nk'uko komiseri wa komine musigata bivuga kugira ngo akajagari kagabanuke Jean Bosco Nduwimana akanamenyesha ko uwakubiswe yaciye ajanwa mu bitaro ibubanza kandi ngo amatohoza arabandanya kugira ngo uwo bari mu makosa nawe aya hanigwe mu bijyanye na politiki naho umubano hagati y'abanyamigambwe ngo bifashe neza muri iyi minsi muri komine Kirembe intara ya Ngozi musitanteri sitani niyo nzima avuga ko wogira ngo nta mishamirano yahigeze ugereranije n'imbere y'amatora aheruka ibitabonwa kumwe na Jonas Nahimana arongoye umugambwe CNL muri iyo ntara wewe avuga ko gutoteza abanywanyi b'uwo mugambwe bikibandanya inkuru ya Apollinaire Muzagara nk'uko bivugwa na Stanley niyo nzima arongoye komine Kiremba ngo abanyakiremba ubu babanye neza waho atawuraba nabi uwundi amuhora umugambwe arimwo canke vyiyumviro vyiwe ngo bose bari ku kivi Stanley niyo nzima akamenyesha ko ubu mu mitumba yose atawomenya ko higeze imishamirano hagati y'abanyamigambwe ugereranije ubu n'imbere y'amatora aheruka yo kuwa mirongo ibiri rusama ariko Jonas Nahimana arongoye umugambwe senere mu ntara ya Ngozi we si uko abibona avuga ko abantu babo babandanya gufungwa bazira imvo zidafashe na cyane cyane ku mitumba ya Ciri na Ruhama warongoye seneri Ngozi akavuga ko gushika mu ndwi heze abanywanyi ba seneri ijana cumi babiri bava muri iyo komine ya Kiremba aribo bari bamaze gufungwa ngo hari n'abagituratura na cyane cyane abakozi ba leta bava muri uwo mugambwe kuko ngo bumva ko hoba hari imitahe yo kubahagarika ibarondera hari kandi n'abacibwa amande ku karengane Jonas Nahimana akamenyesha ariko ko mu yandi makomine ubu vyotuma agasaba aho bigicumbagira kwikubita agashi ngo abantu babane neza kuko ngo inyuma y'amatora ubuzima bwabo bubandanya ingozi ponari muzagara radiyo isanganiro tugushimire muzagara ibwirizwa nshingiro Burundi rivuga ko abashinzwe amabanga yo kurongora igihugu bamenyesha amatungo yabo ibyo bikorwa n'umukuru w'igihugu icegera ciwe n'umushikiranganje wa mbere n'abagize urwego nshikiranganje mu rwandiko bashikiriza sentare ntayinyuzwa igihe eh, batanguye ayo mabanga canke bayarangije ido nido ry'ingingo zibisigura tubibaze Jean-Marie Mayonga ingingo ya mirongo icyenda na kane ibwirizwa ryunganira ibwirizwa nshingiro niryo rishinga agahembo uburusho n'ubundi buryo buhabwa umukuru w'igihugu icegera cy'umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere n'abandi bashikiranganji kandi rigatomora ibikorwa bitabangikana n'ayo mabanga riratomora kandi ibyerekeye gutekanirizwa kazoza kabo mu ngingo ya mirongo icyenda na gatanu iri mu ibwirizwa nshingiro ry'uburundi ryo mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani ivuga ko igihe batanguye kurangura amabanga bashinzwe n'igihe bayarangije umukuru w'igihugu icegera c'umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere n'abagize urwego nshikiranganje bategerezwa kumenyesha byukuri amatungo yabo mu rwandiko bashikiriza sentare ntahinyuzwa nayo mu ngingo ya mirongo icenda n'umunani mu itegeko rigenga ibijanye n'amatora amabanga y'umukuru w'igihugu ntamwemerera ko ayafadikanya n'ayandi mabanga ya leta yigenwa canke akandi kazi kose ka leta cyo cyo kimwe n'ibindi bikorwa vyiwe vya misi yose ingingo ya 99 muri iryo tegeko rigenga amatora mu gihe utowe kuba umukuru w'igihugu ubwo nyene gitorwa mabanga yo kurongora igihugu akugwa mu yandi mabanga yose yarajejwe kuva hamenyekanye ivyavuye mu matora nayo mu gihe yakora ibikorwa nk'uwigenga atari vya leta ahembwa canke adahembwa vyaba ivyiwe canke ivy'abandi naho nyene acahagarika ivyo bikorwa hamaze kumenyekana ivyavuye mu matora han Isanganiro. tubananye n'ano makuru mu gisata cy'indero igikorwa cyo gutanga impapuro bakoreye ko ikibazo cya leta kirangiza inyigisho z'ishuri nshingiro cyatanguye gicerewe ku mashuri radiyo isanganiro yaciye ko mu gisagara cya rumonge kuri wa kabiri umwe mu bayobozi b'ishuri yagize icyo ashikiriza avuga ko babanje kwandika ayo manota imbere yo kuyereka abanyeshuri Jean Pierre Misago igihe cy'isaha zine z'igitondo cyo kuri uyu wa kabiri kwereka abanyeshuri impapuro bakoreye ko ikibazo kirangiza inyigisho z'ishuri shingiro nticyari bwatangure kuri liserumonge ekofo rukinga ya mbere n'iya kabiri turi mu gisagara cya rumonge bariko bariyotera akazuba abanyeshuri bamwe bati turarindiriye abandi bongera koko atanubwoba bafise baravye ingene bakoze twaje gutora amakopi ya konkuru turabarindiye batuzaniye ayo makopi na nabo tubona naje gutora impapuro za konkuru ziri mu biro abigisha ngiye abacaye ko baziraba bagomba zituzaniye mu mwanya ntabwo bamfise kwera nagerageje ntabwo bana bamfise munezero arongoye ekoforo kinga ya kabiri avuga ko byabaye ngombwa ko babanza kwandika ahantu ayo manota imbere yo kuyereka abanyeshuri. ikiwa ca mbere twahereye ko twabanje kubanza kuzitunganya neza hanyuma tuca dushima kubanza gushira amanota ku nkaratasi kugira ngo tubahe impapuro barabe natwe amanota twamaze kuyandika ku nkaratasi zacu dusigarane mu nyuma y’icyo gikorwa niho impapuro zerekwa abanyeshuri nk'uko umuyobozi abandanya bivuga duheje kwandika aya manota igice gikurikira umwigisha wese cyacu tumuha grille de collection cyo tumuha kandi na fiche de reclamation umwana rero aza kuraba iyo feyeroze yiwe avuga ati jewe ngaha mbona umengo barihenze mukosora canke bateranije nabi hanyuma umwigisha araza kubiraba yisunze grille de collection araza kumushigikira canke avuga ati reclamation yawe ntayihagaze umuyobozi ajejwe intara y'indero ya Rumonge avuga ko impapuro zose zashitse muri iyo ntara Jean Pierre Misago mu Rumonge radio isanganiro mm. Reka tuva mu rumonge dukubitire mu ntara y'abubanza mu bijanye n'isuku aho ubukene bw'amazi meza bumaze iminsi mu bice bimwe bimwe bya komine Gihanga muri iyo ntara y'abubanza aho usanga abantu basigaye bavoma amazi mabi cyane cane yo mu migende hivomera indimo canke mu nzuzi bagatinya ko ingwara zifatiye ku isuku rike zikunda kwibonekeza muri ako karere zoshobora gutera hamwe atacokorwa vuba Space Caritas Kabanyana nko mu gisagara cya gatatu icya gatandatu n'icya kabiri mu mabombo nta n'ima ry'amazi riboneka nk'uko abanyagihugu babivuga kuri santere igihanga mu kigwati cy'amahoro ku rya gatatu ni uko nyine mu mabarabara umuntu abona uruja n'uruza rw'amakinga ahetse amabido baja kurondera iyo bavoma ibido y'amazi meza baja kurondera mu bindi bisagara bigifise amazi igugwa amafaranga ari hagati y'amajana atatu n'amajana indwi nk'uko abo twahuye babivuga bivana n'urugendo umuntu umuntu aba yagize ariko rero abanyagihugu batari bake bamenyesha ko ayo mafaranga yo kugura amazi atayoboronka bagaca bakoresha amazi mabi cyane yo mu migende ivomera indimo no mu ruzi kajeke bakavuga ko bafise amakenga ko indwara zifatira ku isuku rike zishobora gutera na rirya z'amazitera zisubiriza muri iyo komine musitanteri wa komine gihanga asigura ko ubwo bukene bw'amazi bwavuye ku miringoti iyakura mu masoko iyamanukana gihanga yacikiye muri komine mpanda leopold ndayisaba akamenyesha ariko ko regidezo iriko iragerageza gusanura iyo miringoti kugira ngo amazi asubire kuboneka space caritas kabanyani bubanza radio isanganiro Space Caritas kabanyana tugushimire leta y'u Burundi iherutse gutera umukono kwigenekerezo eh, rya kane mu kakaruno mwaka dushiraho umugwi w'igihugu jeje gukurikirana ibikorwa byo kubaka ibarabara ry'indarayi uvinza musongati gitega bujumbura uvira na kindu uwo mugwi ukaba ujeje kwiga ah, no guha intumbero ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi uhereye ku bya nkenerwa ibindi kwiga no kwerekana uburyo bukenewe mu ishyirwa mu ngiro y’uwo mugambi gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'ibyiyemejwe na leta hamwe n'abayifasha muri uwo mugambi uwo mugwi ukaba ibiro by'umukuru w'igihugu umukuru wabo akaba ari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu na icegera ciwe akaba ari umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu akaba ndetse muri uwo mugwi harimo n'abandi bashikiranganje indwi buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu ubukarabe ni indwara y'urukoba irangwa n'amabara yera kandi atabubabare itera muganga Eli Mupera yononoseye indwara zo ku rukoba asigura ko ibyigwa biterekana neza ikiva ko ahonera muco ubukarabe ni indwara ifatira ku rukoba kandi itandukira muganga iri mupera yanonosoye kuvura indwara zo ku rukoba akavuga ko iyo ndwara irangwa n'amabara aho ngo ashobora kuba manini canke mato ni indwara ahanini izana amabara amabara yera gose nka kujya muhora mubona kujya mubiri w'abazungu cyangwa bajya abantu bagwaye indwara eh, mu minwe ikabifata igafata ibiganza byose mu buryo busa uwo muhinga asigura kandi igitera indwara y'ubukarabe kitaramenyekana neza hariho ibikorwa byagiye birakogwa kuri iyo ndwara ubushakashatsi bunyuranye binyuranye eh, ibi bintu byinshi biravugwa baravuga imvo ziba zivuye eh, nka ziriya ndwara usanga z'akaronda indwara z'akaronda no kuvuga ibyo bita mu gifaransa le maladie hereditaire ou usanga nk'umubyeyi yarayirwaye agaca ashobora gusanga umwana wiwe ayirwaye cyangwa abantu bazana imibiri ikakaraye nayo nyine ugasanga ni indwara z'akaronda ibindi bavuga bishobora kwiva ko no guhahamuka ibintu bita lo stress kigira gatatu byo bita les anticorps iyo umubiri ukoze nabi abo basoda barashobora kugaruka bakajya kurwanya umubiri barasanze hariho ibimenyetso byerekana ko koko iyo ndwara na nyine ishobora kuja dans les maladies auto muri buce n'ayandi y'amagara y'abantu izokurikira muganga eri mupera adusigura ingene bavura ingwara y'ubukarabe ifatira ku rukuba hamwe n'impanuro z'ukungena umurwayi yo kwigenza ni hano duce turangiriza ano makuru twari twabateguriye dushimira abari bayakurikira nshimire na Serafine yari mu buhinga bw'ivyuma mubandanye mugira umunsi mwiza